wong tuwa kaya aku repot tangguhane. Lah ya oleh gak repot ya apa? Wis wis bengi gak iso nurukno awak rene. Pemane aku dadi lurah. Sing masih dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bareng penduduk. Sampai gak iso koperensi barang aku. Sampai gak iso rapat barang. Lah ya apa dadi lurah kaya aku ilale dubro berpenyakit ta. Wis wis repot kok. Sing darane penyakit lho model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ana tambahane. Satu misal, loro mripat tombak, tombone loro mripat. Obat mripat. Loro untu tombone obat untu. Lah penyakit kuane Repot tambahane penyakit gatel gitu. Ya, apa bengi kukur-kukur kero kenai bengi ya. Kasih nuruk na awak ah, rene. Lho, semono ni mana sing dalane penyakit gatel iku. Cocok ngomongnya tonggo-tonggo iku. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Ancen iya repot golekane. Tak suntikno gak waras. Dukun tetek yang ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung-bingung rasane penyakit kowe iki. Lho, semono ni mana bareng aku oleh nasehati yuten ayem aku. Pak Lurah Baseman, nopo Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Nopo Dik Nek sampean mentolo nggih, sampun pangan waras. Mangan apa? Kadal. Lah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung. Wis tak cacak bare aku. Isuk aku ngene kebon buri. Ampe nggo kepiyok sabu kegerang iku. Bareng ana kadal krosa-krosa tak gepuk plek. Si urip tak gomule. Kadal urip tak untal lek gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dino bengi tambah keroken. Tambah iso turu bengi iku. Oh ya apa dik tadi temen rek. Diten ya mriki diten. Sampeyan niku ngomong mitomiti napa sih? Omong sampeyan kula turu terus kowe man kadal. Kadal kula pangan bocah ketwaras. Dari diten. Kadal pinten lho Bas? Setunggal, kurang setunggal rene. Temenan sampeyan nggih. Nggih. Mesuk telek kadal mana oleh mana siji, rotok gede, pelak, tak gomol, tak untal, ada gedang hijau, beleng. Wes, bengi gak turu mana. Lah ya apa le turu, kadal luru balapan, peten gini. Kalian kurang ajar to diten kok jadi kok. Sono lapangan bene. Wah, wah, wah wis repot, repot. Ngene iki gak ngomong ya apa wong arane wong urip kaya aku iku kebayan ya ngono, kepala ya ngono. Garuk lapu dalar pisan. Kula era. Lho. Sampeyan to? Wau, nggih. Enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dino kok mboten ketok Pak Lurah Pak Bayan. Nggih, nggih, nggih. Langsung kula jawab arek-arek. Nggih napa? Awake gak patek enak mari lara gabaken ngoten kuwi. Mboten gatel, gatel. Oh, gatel. Gatel kene. Lah, dengar sampean kok mriki? Nih, nderah pancene. Lah perlu napa sampean? Lho, mumpun-mumpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone. Lho. Lah kok ngoten? Mumpun wonge dedeke oleh. Nggih. Bermose sak kepel. Lah, tapi nek enten kreseke kadal, melayu. Kula pun milih-milih lho kepala niku. Temen terang-terangan sawangan niku ngoten mlelu licik niku. Lah saniki pundi kepalane? Lho bukti ini enten apa-apa mesti saged ngatasi. Wah, wis lho kepala iki. Kula lereni mawon. Mumpun ngoten, lha niki napa? Lho, napa niki? Lha niki napa? Ngerasani dik bayang. Nggih, ngerasani niku. Rasani kene wae. Eh, pinter rek ya, kokon sandrasan. Nggih, mulane awake gak iso kuru lemu terus. <laughs> ngeten kok lemu ya napa sampean to? Oh, ngeten. Kaya napa? Nyek war nyek war ngeten iki. Napa nyek war niku? Nyek munawar ngeten iki. Nek kula niki lek enten ponopo mesti diisi. Hmm. Sebab sampean tak eling. Hmm. Sakniki dugi pemerintah dien, dientenaken siskam Lho, lho seluruh. Lah nggih, lah kok sampean kula tirasi lek enten ponopo mlayu dhisik ya napa? Loh. Kula wau ngomong napa sih lurai? Ngomong Melayu dhisik ngoten kok. Sing maksude nek enten napa-napa misale ribetan napa-napa. Lah. Misale enten tawur-tawuran. Lah. Poholo Melayu dhisik ngatasi ngoten. Ngoten ta. Nggih lek sak niki. Lek wau lak mboten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten. Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten napa-napa per enteng enteng mlayune kula sing enteng sing ngrasani <laughs> aja mangula dengandeng niki lek mboten dicukit mboten iso ilang nanti ya terus ngrasani terus kula ni wong sabar hmm, tapi nek kesabarane terbatas entek lah ini lek pun sabar kula entek mati lurae yo napa <laughs> sampeyan <laughs> pun ngeten nggih kula yo no kalih bayan pisan sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki lah Nek boten kula sing ngatasi, mpun tetep rusuh desa mriki, Dik. Cocok nek ngoten omong sampean iki, Bang. Lah polo nek napa polone? Niki lak ngeten ah. Tak dikir-pikir lek nurut lapurane kebayi ini, anu kebayan niki. <laughs> Dek desa mriki niki enten sing jago, jagoni. Loh, Lho, nek sing jagone kan dalek babone mawon. Wah, lurae ngeten ae. Lah napa sing ben ngoten? Maksude niku sampean kandhak agenyan, sampean sing ngeru dhewe yo napa? Maksude kampung mriki lho enten sing lanangi. Lho, lah sing medoki men enten ta? Ngene ae lek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanangi. Ya no, sampean lho ngomong kok pecotot-pecotot ngomong sampean niku. Niki ngeten lho cekak cekuk. <laughs> Sampen ngomong niku cekak cekak cingkrange kok ngoten. Lah, cekak landunge dadi masalah cekak ciute. <laughs> Cekak cukupe ngoten niku. Ya napa ya napa? Ya niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek niki. Nggih. Niku dek desa niki enten rondo tak ngoten. Oh, terus? Lah rondo rak balik di wong lah. Lho pun kena pun. Sinten? Kartolo. Mboten lara. Sinten lho ngomong gak kerto lho. Wah, masalah ya apa sih? Kula ribet duwe penduduk kartolo menenten. Waduh, penduduk kula kartolo mboten enten. Pun ra. Mala pilek panjen. Sampeyan niku kartolo kok tolo ini lho. Lah kita kartolo napa sepian? Nek asale jenenge bibite niku kartolo. Ada wong kon kon kula ero surat penduduk e kak akar to to <laughs> napa niku? Masalah iki kepolo tak ya apa iki? Kartolo. Dadi jelas nggih. Ha. Kartolo. Ha. Sing glibet ento merondo mriki. Cocok. Lho lho lho bok bok bok, <laughs> atau mbok kumpen oi. Lho, kok kumpen piye sampean? Lah sampean ngajak sawung galingan. Boleh mengenge koyo jaran mulian. Tolong, tolong depa de friend. Lho malih sawung galingan. kolo kebayan. Nggih. Sampai semerep kedudukan kula. Semerep kula adalah kepala desa. Nggih. <laughs> kepala tasiyun. Dede, kepala inongko. Eh. Kula kepala desa. Nah, cocok. Tapi nyambut gawe mboten cukup kula tok. Enten andan-andanane. Nggih. Enten bura, kebayan, racik. Ah, kok racik, cari. Oh, ah, cocok. Kepala. Nggih. Mboten cukup kula tok. Kula sampeyan bantu tenaga kula. Nggih. Dina niki jam iki. Hari ini hari kiamat. Lho. Ya napa? Dina niki sampeyan kok tugasaken Joko keamanan. Kula berangkat kula lurah. Oh, rek. Sampean pun adik ngoten. Pun adik pilih kasih. Lu mboten. Okay? Pun adik jijik kali penggawean. Ulan nopo. Nek polok lo tugas sakit jogo keamanan. Lebayan berangkat jogo keamanan juga. tadi Padahal ini orang geledekan. Ya apa, Rek? Pamong luruh kan si pokrong ini. Delok kepala yang ngono omongi santak, sontak tapi merem. Lah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan naik polo. Moko sing dalan bengose sak kepel mesti wong iku mripate ombo Wong dilirik tiba, wong dipendeli semaput, ndi bisa wong sungkan. Wong kepala wis tengah rembes ngono. Wis <laughs> kepala kok ngantuk ae. Belok bayat ya Mesti kebayan iku adalah termasuk polisi desa. Nono uwar-uwar jauh gerdu, ono kerja bakti, mesti kebayang sing merintai. Lah di bisa wong nono kebayang koyo umpel ngono. Ah, rebut cukup. Polo berangkat joko keamanan. Kebayan joko keamanan. Ah, aku tak ngeleset. kampung ambek sokran iki ngameng-ngameng nyawa. enggak semuanya semuanya dewe, nyulayan-nyulayani dewe, cari jam 10 enggak nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nang Eh, arep. Lek ndi, Mas? Lho, ala apa? Temen ya lek ndi? Kon kok malah kaya kucing gering Wah, kon iku medhe ini kancamu ae kon. Temen lek berapatan kon. Kon iku ning ngopo jam mendelik-mendelik kon ta? Ayo. Kan liwat kok ngene. Aku lak wedine kon step. Kan liwat kok ngene rene pendosa ne wong mati. Iya. Iya. Iya. Wis sakno kon iki mari. Lho, apa sih? Lu tak dengki ambek aku wasapari iki medeni aku. Kan aja ngomong ngono jemu-jemu ae. Bareng ngono tak paring tak paring dadakno pitik. Oh ya wis. Yo petik kake sinakal, kadang-kadang ku ana lampu padang ngono sangat nawan. Iya. Lah iku ketok petik wedok ri. Iya. Tak cekel ambek aku. Paten ku petik kalau sing duwe ya. Ah, lodong. Hmm, tak dol payu iki 1500. Iya, iya. Bareng tak gomule, tak pondo gak tambah sih tambah antep. Antep. Antep. Tambah sih tambah abot. Tapi lah gak muni ta. Eh, gak muni. Muni kruk kruk kruk. Delek anake. Tran. Eh. Liyane kok dik ngomong dik. Lho, babon iki ndelek anak. Iya, tapi jam piro babon iku? Bengi jam 12. Masuk jam 12 babon ngeletek. Oh, mari kaudanan bae ndelek anake. Terus anake ndelek mboke. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Eh, iya, iya gran. Eh, kon kok iso njiwai koyo petik ngene. Terus mbok nek kruk kruk kruk tak cekel ambe aku. Keok. Tak gomul tambah suwi tambah abot tambah abot. Iya, iya. Wah, bareng tak dekek duduk petik. Tiba. Ndas glondong mati aku. <laughs> keran. Masa keran jadi ngomong medhi-medhi ngono kok keran. Kesan iki aku metu ndas glundung rek. Kok niku liyane wong medhi apa? Oh. Lho, liyane wong medhi wae kepethuk wong medhi arek kok niku. Zaman saiki wis gak iso wong medhi, saiki lak sing rumbuk rumbu gawe bangunan kabeh. Iya, wis dibabati. Ngomong soal pangan-panganan ta apa keran? Pangan panganan? Iya. Mangan apa? Sing paling enak ya mangan soto. Soto? Heeh. Oh, nek mangan soto gak koyo soto babat iku ri. Kadoan kan tuku rono kan. Lho soto soto, babat. Oh, babat ta. Ah. Iya, hmm, babat soto. Babate wedhus barang. Iya. Pinginane ana wong andhok nang gone kono ri. Hmm. Warung andhok entek imbu man. Wong wedo. Ayu kan. Wah, ayu. Eh, jane pacarku arek wedok iku. Mosok kon pacaran? Hmm. Iya. Eh. Kok kon pacaran? Pacaran yo apa sih? Pacar yo gendakan lho ri. Gendakan Wong gendakan pacar. Arek Surabaya karane pacaran yo gendakan. Iya, zaman saya iki pancene jaman. Dialusno karepe iku. bareng arek wedo iku tuku soto entek embu malen entek embu oh maru imari loro kan ditakokno duwi ambek sing dodo lah pun di duwike didodono gegere ri terus kata gegere bolong lho gak mati pinjol yo keran masalah keran keran Wah, wis. Kok njok ngomong ngono iku arane sundel bolong. Lah iya ri, wis ngomong iku liyan iku. Wis arek ngomong gendakan ri. Ngojo ngomong gendak-gendakan ta. Ini lho, Kran. Heh. Kon jaga iku aja nyolong waktu apa. Lah waktune sapa tak colong? Loh, maksudnya gak waktu ini sopo kancol ngono sing menepati janji. Kau nak jam 10 jare gedhu sih. Janji nyopir ya iki. <laughs> Ala aku pun aku janji. Kancane ranu bareng. Iya, nyopir. Ola apa janjiku? Apa? Omonganmu ku sing temen ngono lho. Oh, temen mati. Temen. Aku ingin nanggonmu mukran, Aku petuk kon saiki kon nyulayani maneh. Kepethuk lah pokok wong saiki wayahe jaga ya kepethuk lho gerduke. Ayo kotekan sing enak. Lho, lah kotekan aja <laughs> kate kotekan. Lho. Lah apa jaga kotekan? Lah gak iso turu wong. Keliling dadi kok wong sing turu tangi. Kotekane sapa cenake rek sapare mek sokeran. Lho, iya sing ngrungokno. Nah, kaget sing sing gak seneng ya apa? Ngene omongi sapa kotekan iku? Sapare mek sokeran. Arek pancene garudur arek iku. Lho, wong enak wong turu kotekan. Dur kok melok transmigrasi rek. <laughs> Kene bales aku. Tur ya aman iki. Eh, Nek Kotek duwe e lah iki apa tangan iki iso enggak? Ya apa kan? Ngene. Ya. <laughs> Lho iki kotekan. Ah, seminggu nek ngono entek lambemu kon. <laughs> Nyarukun. Heh, <laughs> Ri. mangane ya. Iya. Nggih, eh, ayo rene. Ya. Ayo. Iki sebelah. Sebelah sapa? Nah, Ronde. Ya. Ran kon niku untuk jaga keamanan ketambang tambang ketertiban kampung kon. Lho, nah. Rondo iku ta? Iya. Tini iku. Iya. Aku tak mlebu omahe rondo kon dingki ono njaba. Iya. Kon enak aku ceklak-ceklok ae. Enak lah apa? Oh, aku sing kepingin. Loh, apa kene iku? Lho ya apa? Ah, iki gini sing arek iki. Lho, kon nak kan kon mangan jajane roti iku ta. Lho iya, lah kon lak kebingi si roti ini. Lho iya. Lah aku tak uncali. Wis aku tak njero dhisik ae. Kon njero? Heeh, ah, ah, aku. Aku kon nek njero aku gak mlebu. Kon nek njoba kira-kira. Aku gak njoba. Nanti kok. Nek kon njero aku ndukur genteng. Iya. Enak kon mangan roti. Lah kon delok apa ndukur genteng? Heh, kon mangan roti. <laughs> Kok tak ndukuri genteng. Iya. Enak kon. Kok ora apa? Wis ta, wis ayo bareng mari. Eh, <laughs> bareng. Loh, bareng. Loh, bareng duel kan ambek aku. ireng? Eh, kelai Ireng, ireng. Kok ora pemaro, Dek? Eh, iki. Eh, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, jam pinten kula mboten beto jam. Sapa lawange kon buka? Lho nggih kajenge sing lawang-lawang kula dhewe. Ba kula buka, ba kula tutup. Nah iyalah apa kok. ya sal petengan. Lampu lampune padang. Ambekan sampe ngurus lampu, ba kula pateni, ba kula banting lampu-lampu kula dhewe. Nah ya suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku Kamar sapa ae? Kamar kula. Sing ngarep e? iki. Lah kamar kula niku sing padang. Nomor 2. Mari toyul. Eh? Mbak, wis tak grodhakne. Samane kula napa? Terang-terang sing tak curigai. Lho, lho, lho. Enak yo. Wis, aduh. Napa awak bayan? Wis, wis. Iku lho ngrusu apa? Tatap napa sampean wau? Wis, wis Deliko ngantuk nggih budaya mriki. Mbok tilem napa sih? E? Wong remeng-remeng hari ini. Heh, ketok klebati kerto lagi. Lah napa sih mbone nanti kok? Kon ngaku oh, sapa iki? Hmm. Pun get-get ngoten kok. Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Hmm, lho, nek pundake delon. Lah nggih iki lho curiga napa? Kula niki nggih Iki setrip-setrip piro sing tak gawe delon? dhewe sing lan strip niku. Bayan strip pitu lho niku. Saman iku curiga kali sinten? Kok telat tolen. Iki ya apa? Wong patroli ya ngantuk lho kene. Ngomong kok kelangopan ae. Ini sampean tilem teng mriku lho. Tolok gak ngene. Sinten? Kartolo gak ngene. Mboten nenten lan apa takon kartolo teng mriki niku. Wis nek ngono meni sik diteriar arek beras. Nah, beras. Lho gak ono bubune sak iwake meneh ono sing ngetri dhewe. Kangge sinten? Lho gak ngono ndek pasar, ndek pasar. Butuh apa sih kene? Wong butuh nggih sembarang abayan jenenge wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ono donya iku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo ta belajar maca ambek nulis. tuh nulis ning sama dhewe mbon sak nulis ngoten. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyek ndek mburi kene. Lah napa mesti sinau kulo mbon sekolah kok. Nek kon gak ngono nek buku duwe kon nek petelot gak duwe nek gak petelot ku iki. Hmm, petelotku gawin. Aku tak leyen ngono. Niki niki petelot tatah buwe kentong sini. Ngene. Ngene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene. Oh, produksi sampean dhewe nggih. Lho iya, gaenan si Dayu. Pabayan iki ana-ana ae. Loh. ya apa takno. Pabean, pabean. Sopo? Eh, Sopo? Sampeyan niku. Eh. Sampeyan niku semerap mlebu mriki wau, malah digropek wong ya eh, apa? Iki ngene pemungkon gak duwe genduk genduk gentong-gentong. Gentong. Kendil, kendil, kendil. Enten gentong nika, tapi enten banyune titik. Eh? banyune titik. Wis aku ngrene cek bekotek bekutuk nek aku. Nggih, pun niki tak lawang aku, Kak. Nggih, nggih. Salah dhewe mlebu lawang di Ayo, Rek, endi? Nah, iki lho. Hah? Ya mriki. Wah, wis pure nih. Mau kalau nek ngene iki mau kalau. Pak Polo, enten apa? Ah. Kok pengasih. Ayo greweli. Greweli ketoro wis merah muda rupane wis. Halo, hmm. sampe nurus, Bun. Ini eh, tak urus Nggih. Kon wong wedok temen. Oh, bener iku ya weh. Oh, sampeyan ngurus persyaratan, ngurus wedoke. Eh. Lah ya apa? Lho, sampeyan ngurus enten wong mlebu mriki niku. Ya apa lek enten wong elek mlebu mriki. Oh. Dek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk. Lah sampeyan iku kegantengan entah, mboten ngocok. Iya, ya aku ya elek iku. Lho, wong elek iku. Mboten ngoten mriki klebon wong lanang ngoten. Kene klebon wong lanang. Mm. Nggih lah sampean wong telu niki wedok ta? Iya lanang bener wis. Ayo wis mule wis. Tolong lolak-lolok ngono. Wis ngene saiki tak takun Nggih. Sing kelebon wong lanang sing dadek bengek iku mang sing penting kartolo mlebu rene wis. Wis kena wis iki. Lanang kartolo mriki niku? Ha ngaku ta. Lho iki kok ana sandal. Nah. Sandale sapa iki? Sandale bapak. Wong bapake gak ono wis suwe kok. Ono oh, sandal rene. Niku paman mriki. Kapan paman rene? Paman terus dosol bebek kesusu niku ah, aku. Ada kesusu. Nggih. Wah, sandal dudul lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki. Sampean niku pola apa sampean neliti sandal sih? aku sik titi ne. Lho, iki sentolo. Sentolo lho. Lah, iki sentolo batu limo. Nek sapa iki? Lah, iki paman kok kandhane eh? sandal niku wau. Duduk iki lek ndelok rak burak iki kaya... Kaya sentolope bayan iki. Nggih bayan iya. iki lho. Wah wis bayan mesti lo kene goleki bayan. Goleki. Lho ndawon. Lho lho lho Iki apa iki? Apa, Dok? Napa? Apa gentong? Iku? Gentong kok mengkurep. Lah nggih niku banyune pun telas wis kula kurepaken. Mosok nduk, aku wong gentong kena banyune dukur. Si kran jajal bukaan kran. Bukan. Bukan. Bukan. Lho, lho gentonge apa kok? Lho, gentonge apa? Jajal sakniki gentong enten rodone. Eh, gentong ana rudane. Lah niki kok enten hmm? Lah kok mungkin? Kok krik, lho. Krik, krik. <laughs> Ana kuning krik. Mosok genthong ana sarunge. Sarung kecepet. Lah iki sik Kok grenake eh, iki dipecah, eh, pecah. Eh, Ayo. Loh. Lah kok kon Wah, sokren mbek Sapari. Ya. Polor ini mangkon dudun no. Nggih. Jangi dadi Joko Kendil wurung aku iki. Do pinter e, Bayan. Do wong bagus anak yang sempel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genu. Hmm, pun kula atasi niki wae lho. Iku gak diatasi dikurepi ku jenenge kon. Apa wong kendel dikurepno nang awake ngono? Iya, sampeyan gentong kesampean kurepaken gak apa sampeyan apa sampeyan? Kirangan kula ni sawangan kok kali rondo. ngoten lho. Oh, anyi-anyi, pancen cerongoan Niat kula golek Kartolo pancen. Curiga niki wau. Niate golek Kartolo ngantuk keturun jero ne gentong ngoten ta. Hmm. Ndak, ndak arek iki coba arek. Mboten. Eh? Padose Kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. ngantuk terus ilem temen kaya kena barang boten genang ngoten ah boten sebab ana rondo kok gak ana rondo gak sampai kena barang gak kula Dik tumen iki dadi pamung selikur tahun mlebu omah niki terus gemeter ngoten Pak pancen sampean gebimbang ya niki napa lho digawa teng kelurahan mawon nah, dirunding secara keluargaan oh masa oh, sakit masa ketro ah tambah dikrawu mesti Pun sampe natur lah lo. Ngene. Aja sampe mane-mane runu. Mosok Kartolo kanok rene, Din? Heh? Mboten nate. Endi arek Kartolo? Iku lah kartu lo iki. Lah ayo. Ayo coba kon. Tangkep, tangkep. Ajaran kon eh tekan ndi kon? Wong teko omah kok ditangkep niku. Tangkep ae kok omah teko omah teko ndi? Kula teko njaba. Teko njaba ndi? Lho sampeyan niku kero ta? Lho. <laughs> Nek eleng ku kenceng le. <laughs> Lah yo wong kula teko lawang njaba ngoten lho. Lah yo lha apa kon kok rene? kurung wong rame-rame terus enten rondo nglebokaken wong kasing kula tangkep. Tak kon. Eh wis ndelok amu ngonsrong kon. Wong sing ngonsrong iku yang, Lek ngonsrong kartolo sing dikurepi genuk kon. <laughs> Wah, ya apa iki kenae lho? Jane ngeten lho, kula hmm. semayan kali dini mboten kok semayan elek. Hmm, hmm. Panjen niati kula rabi, karep eh. kula ngeteraken rok kali sepatu dadak tampa trimane Pak Bayan, terimaken kula ning ngurusi kampung mriki. Oh. Tiba Pak Bayan sing kudu mboten genah kali dini ngoten lho. Ya ngono yan kon yan. Lho, wis suwe ngono gak ngaku. Mangkane turun, jero gentong. Ada aku krungu peno Joko yang ngrasani tini, Mang. Sopo ngrasani? Peno mek safari. Iya. Lho sing patrol mek kebayani kan sing pokro. Pun ngeten saniki nggih, pun njaluk sepuro nggih, Pak Bayan mboten salah, kula mboten salah. Pokok lek dina kula kemanten kaletin tini niki monggo sampean ruwa-ruwa ngeten. Wo, jok kuwatir le. Jok kuwatir tak tangkepno gombeng wis jok kuwatir. Oh, gombeng. Iki kok sing ngene tok tok tok tok. Gombeng iki kok. Gombeng. Apa? Leang-leong. <laughs> Iya. Nggih, oh, iya iya iya. Nggih monggo disiseni. Ah, Malam Minggu ngarep niki kula kawinan. Iya iya iya. Monggo monggo.